Të frymëzuar. Të gjithë, të gjithë këtu, jemi të gjithë këtu, miq të dashur, i kemi mbijetuar këtij tërmeti në klubin e mëngjesit. Gjithë mirë. Fatmirësisht, nga të pesë. S'ka po, pasur. Pa dëme po, njerëzore dhe materiale. Materiale. Kështu që kaloi kjo. Unë me çfarë flasin këta. Ëm um, do ta merrim vesh shumë shpejt për çfarë flasin. Po po. Shumë shpejt. Një pjesë e mirë mund ta kenë përjetuar. Ne do të flasim ne tani, po. Mbas pak në një bisedë pranë jush në tavolinë. Ka rënë tërmet pra, mbrëm. Në orën 3 të mëngjesit. Po, absolutisht dëgjoni pak, ja ku ke, ne kemi një moment. Tre pançere keri. Ngrini zërin e 259 Do të ngrini pak zërin e po, pra, televizorit ose të radios. Nëse. Kështu që am e tmerrshme është. Durrës. Po se kishte përfshirë Durrësin dhe shumë qytete të tjera. Po mund të jetë pika me një çu midis trekëndëshit Tiranë Fushë-Krujë Durrës, a kupton se çfarë. Ëh. Mm. Nëse. Okej, ëm po kaq. Puna është se me këtë edhe çaj bën valla. Unë nuk e ndjeva fare për vete. Unë kam fjetur top kështu më. Jam kënaqur. Edhe është, kupton? Po ti mirë. Se Ë? Më mirë. E keni parasysh se çfarë bëhet për shembull në rast tërmeti? Po ka njerëz që i kap paniku. E po duhet të ketë edhe një, si duhet mirë, po, po duhet të ketë edhe një kështu po them, duhet të ketë një manual përdorimi. Manual po. Manuali i përdorimit në tërmet. Ka thënë këto të dyerve. Po pra, atë të ajo pjesa të qëndrosh tek dera. E para se për të hap derën s'e hap dot njerëz. eksploratori francez Jacques Cartier nisi lundrimin e tij drejt Amerikës së Veriut. Në vitin 1604 themelohet qyteti i Montrealit. Në vitin 1857, sistemi elektrik i alarmit të zjarrit është patentuar nga William Channing dhe Moses Farmer. Në vitin 1881, Lindi presidenti i parë dhe themeluesi i shtetit të Turqisë, Mustafa Kemal Ataturk. Në vitin 1926, Thomas Edison foli në radio për herë të parë. Në vitin 1958, Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara themeluan zyrtarisht Komandën e Mbrojtjes Ajrore të Amerikës së Veriut. Në vitin një mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e shtatë, aeroplanët amerikanë bombarduan Hanoin për herë të parë. Në vitin një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e katër, Valéry Giscard d'Estaing zgjidhet president i Francës duke mposhtur në këtë betejë François Mitterrand. Në vitin një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e nëntë, Eric Clapton dhe ish gruaja e George Harrison, Pattie Boyd u martuan. Në vitin 1991, kroatët votojnë për pavarësinë në referendumin e tyre mbarëkombëtar. Në vitin 1994, ndërron jetë në moshën 65 vjeçare Jacqueline Kennedy Onassis, zonja e parë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1999, filmi Star Wars Episode 1 The Phantom Menace u shfaq për herë të parë në Shtetet e Bashkuara. Filmi vendosi një rekord të ri pasi fitoi njëzet e tetë pikë pesë milionë dollarë ditën e hapjes. Në vitin dy mijë, eshtrat e plota dhe të mirëruajtura të skeletit të tiranozaurit u ekspozuan në Chicago. Në vitin dy mijë, Disney nxori në treg filmin Dinozaur. Në vitin dy mijë e pesë, Star Wars Episode 3 Revenge of the Sith fitoi 50 milion dollar ditën e parë të shfaqjes në kinemat amerikane. This is Club FM 100.4. Wow, wow. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora në një 7-10 minuta mi shta shurjeri ka dhe një frymëzim për ditën e sotme i mirë Dhe frymëzimi sot ka të është i bukur, ka të bëjë me kohën e bukur mm -hmm. Dhe mhm. me sa duket që në pikë Të mëngjesit sot ka dalë dielli, kështu që po, është dita po. për të bërë një piknik. Një piknik. Ideja është që duhet uh. të dilni përjashta në natyrë dhe të kaloni disa orë pranë natyrës. Duke bërë disa gjëra të ndryshme. Është dita për të bërë një degdisje. Është një pikniqi, a dini një pikniqi. Nuk është po mund të shkosh në park të bësh shëtitje në park, mund të ulesh dhe të lexosh diçka. S'ka lidhje fare me degdisjet. Ose mund të degdisesh, nuk është edhe kjo ide që. Të sikterisesh nga qyteti. Mund mund edhe të ose mund të merresh me kopshtari. S'ke pse ta bësh kaq të keqe, por gjithsesi. Dita dita për dalë në natyrë. Ideja është të shtëpisë dhe të kënaqeni me Jeri, me motin e mirë. Ke goditur në kokë. Sepse mbas kaq ditësh, kaq shumë ditësh me shi, njerëzit duan që të dalin në mot të mirë edhe të të han ushqimin e tyre. Thjesht, jo më thjesht të jenë në diell, e kupton? Shiko, ne kemi diellin miq të dashur. Kjo është, kjo është nga sot. Dhe nuk është Kjo është tani po, pra. në klubin e mëngjesit. Është me letër adezive. Jo, se se kush se kush ishte pyetur një ditë uh, më kishte dërguar një mesazh të kush. Po se a është prej vërteti? A është prej vërteti uh, ajo pamje, që është prej vërteti? Po. 100%. Po, do ta themi, ta prek. Do ta themi megjithëse ne punojmë këtu, po ndër janë ndër studiot më të mira në në Ballkan. Në Republikë. Po. Nëse. Jo, është është është thjesht një dritare, kaq është. Po që Olta, ta ke pa orën keq tani dhe ti kot. Tani unë te lajmet të pasur orën ta dhe thuaj në orën 2:59. Po pra 2:59, 3 minuta. 3:02. Sa i ka dalë gjumi aty? Jo, jo, kur ka mbaruar tërmeti unë pashë orën ishte 3:02 minuta. Mhm. A nuk e. Okej, plus ti. Do të thjesht për ta parë. Se ti edhe më në veri, e kupton si si lagje. Po, është kjo. Në veri të qytetit, shumë mund të ketë mund të ketë ardhur me vonesë të kjo. Se fare si kemi. Pamë edhe filmin me Godzilla në këtë... këtë fundjavë. Këtë fundjavë të enjte me Altinin atje, kështu që ishte... Ishte tamam. Ishte fiks edhe tërmeti. Po, po. Po, shumë njerëz në Facebook, pra. Mm Shumë njerëz në Facebook. Momentin që bie tërmeti... Oh. Shkruajnë status e, ej, e ndjeve tërmetin, Tërmeti s'ka mbaruar akoma. Po shikoj shumë sa do të jetë në në 2.59 janë. Shumë ishin po ndo. Ti duan në 3 dy mbaroi. Shumë po, pra. ishin, po, shumë ishin pa nisur akoma, vë do bjerë tërmet. Godzilla. E kam vërtet. Kjo më inatosi të drejtën. Çfarë? Që çdo gjë del në Facebook. Jo, e di po. Duhet të ruash kokën në fillim para se të bësh status. Bësh status, e këtë po mendoj. Se në qoftë se i kanë të gjithë kompjuterat poshtë asaj të derës, dakor, që nëpër shpia i vejmë atje dhe rrim, uh, rrim dhe bëjmë status në poshtë. Ti duhet të marrësh plaçkat, e të fillosh të hidhesh nga 7 nga 8 shkallë. Shpëto kokën vla. Të fluturosh. Ec! Bashkë me lagjet, eci! Ram! Tej! Bravo! Por që shumë njerëz kanë ndenjur në shtëpi, e kupton në fare pa dëgjuar këtë, kanë qenë më shumë këtu. Tërmet vla. Ose tërmet vla. Ta shkruajmë në Facebook shpejt do. Është një status veçanërisht i veçantë, siç po e quajmë unë. Para po. të gjithëve. Po. Nice, okay. Ëm, uh, garanci ka që jeni të gjithë mirë. Kjo kjo garanci, mendoj unë. Kthehemi pas pak te klubi i mëngjesit, kemi edhe një temë për ditën e sotme, është interesante, kam një pyetje për juve. Nga këto kështu si tip Okej, okay, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit ora shënon 7:21 minuta. Ë uh, ju premtova do t'ju bëja njërën nga këto të miat nga uh, hipotetiket siç i quajmë këtu në klubin e mëngjesit, kështu që kjo është pyetja për juve. Nëse do të mund t'i kërkonit perëndisë, po them. Një mrekulli. I thua Zot, të bëhet kjo mrekulli dhe Zoti do ta bëjë. Mhm. Mm Okej, okay, në supozimin tonë kjo quaje të mbaruar, po themi. Nga kjo anë. Mjafton por, të dëshirosh. Por mrekullia që ti mund të kërkosh nuk duhet që të ketë lidhje me ty. Jo direkte të paktën. Domethënë nuk është një mrekulli që ti përfshihesh. Që ti përfshihesh, po. Kjo nuk do të ndikojë ty në ndonjë mënyrë. Po mund të përfshihesh indirekt për shembull. Ndoshta indirekt. Po patjetër se mund po. ta gjesh formën e po. tani. Po, po. Mund ta gjesh një formë indirekt. Kam përshtypjen që gjërat sigurisht na ndikojnë edhe ne. Mhm. Që se ti për shembull i lutesh Perëndisë, po them që mm, të pastrohen të gjithë plazhet e Shqipërisë. Kjo nuk ka lidhje direkte me ty, por kur shkosh në plazh do përfitosh nga kjo. Apo jo? Absolutisht. Ëh, kështu që Por edhe nëse do i kërkosh diçka më të madhe, që njerëzit të kenë më shumë dashuri me njëri tjetrin, përfshihesh edhe ti automatikisht. pikërisht je. pikërisht kështu siç thua. Dakor. Kështu që e, kjo është ideja. Domethënë e, dua prej jush një mrekulli. Çfarë do i kërkonit Perëndisë një mrekulli që të plotësohej, por që të mos kishte lidhje me ju. Se është e zakonshme ajo. 100.000 dollar, 200.000 dollar, 1 milion e 200.000 dollar. A ku di unë se çfarë, po. Kështu kërkojnë edhe, mos kërkoni si gjykatës, domethënë vetëm vetëm për kërkoja që të rriste nivelin e jetesës në vendin tonë. Okej, okay, ja një gjë që pranohet. Altini këtë do. Do që të ta çoj kështu në nivel që më pak kjo ka lidhje shumë direkte me ty. Ai është prapë prapë shumë egoist, ai është shumë keq. Nuk të që është në të mirën e vendit. Çfarë do të thotë? Gjë të mirë që të kërkosh atë po, ti të pushesh. Dua unë dua të jetoj thotë ai në Zvicër. Domethënë në Shqipëri ta bësh si Zvicra. Niveli i jetesës është shumë i lartë. Në një farë. Këtë dua unë dhe kjo nuk është një po. Jo, po këtë ndikon. Jo, e di. Mos shqetëso Altin, këtë për shembull e mendoj unë. Zot jepi sa më shumë lek Altinit. Këtë mendon ti? Po. Ja. ja. Kjo është ja, ja një. Kjo është një. Ky ky s'është ky ky. Ata se do unë jap diçka të vogël. Egoizëm nuk ka, por por këtu gjenden edhe edhe edhe vetëmohim. Po, po si ka mundësi? Po se po të ketë Altini kam edhe unë, e kupton. Mos e nxjerrësh. Po ne jemi shokë. Kjo ka përshtypjen që mund të të nxjerrë lek Altin. Po po pra, unë do i lidh. Nga sa duket, po lexoj Oltën tash. Ajo mendon që nëse ti ke lek, ajo ka ka një mënyrë për të t'i marrë. Po jo të gjitha. Po jo më leta. Po jo të gjitha një pjesë, po them. Po jo aty nuk do t'i bëjnë fare shenjë ato që. Altin, po ti do ti do që të punosh me një multimiliarder, domethënë kështu. Shikosh se çfarë çfarë mund të përmbajë kuleta e tij. Në gjithë botën. Kjo është gjë e mirë. Në gjithë botën mbase është shumë. Po flasim për Shqipërinë. Të paktën në Shqipëri të ndodhi kjo gjë. Po edhe në gjithë botën mirë dashuri. Sa dashuri. Kjo është një nacionaliste e fshehur që dhe krenare që je shqiptare etj etj që i ke këto, bravo qoftë. Nuk po them, nuk po kritikoj, po që mhm. tak tha, o po, njerëzit e Shqipërisë të jenë të lumtur e të shëndetshëm. Kaq do. Po. Njerëzit e Shqipërisë. Duhet, janë edhe më dashur. Edhe fshi pastaj. Ah, ah, ah. Mirë, po të po lexoj pak më fal. Jo, jo, do na marrin shembull, po, duke qenë neve po, shumë mirë. Po të lexoj, po të lexoj. Do të jepni shembull të mirë dhe ata do mësohen pastaj. Mirë. Meqë jemi në këtë kontekst, po të lexoj shtypin e ditës sot. Okay. Letër e hapur për drogën. Jo, jo. A të lexova. Dhjetëra të vdekur nga oh, katastrofa oh, oh. natyrore në Serbi dhe Bosnjë. Po. Dhjetëra vetë kanë vdekur dhe mijëra të tjerë janë evakuuar nga shtëpitë e tyre gjatë ditëve të fundit në Serbi dhe Bosnjë e Hercegovinë. nga përmbytjet që po konsiderohen si më të rëndat e një shekulli. Qytetet e qytetet e Zenicës në Bosnjë dhe të Obrenovacit në Serbi u goditën më rëndë. Tani kur unë un kërkoj shëndet. Po ja pra ja, ja ça ndodh. Kur ti kërkon kërkoj shëndet, i bie që nuk do të ketë edhe kështu uh, katastrofa natyrore të paktën. Sigurisht, sigurisht. Ja si pesha. Po i qenë. Është bërë nami, nami. Në Serbi nuk e di i pe lajmet. Përmbytjet, jo s'kam. Në Serbi në Bosnjë Hercegovinë, në nga shirat pra. Mos të themi po pastaj që ndoshta edhe dheu apo si Nuk e di pra se edhe ky tërmeti mund të ketë lidhje me se po mendoja unë. Mund të ketë ardhur nga Serbia. Thamë kur kur filloi maji, thamë që i na iku prilli. Po. Na iku i gjithë prilli shi. Po si kemi të shpërndarë? Po sa është data sot? 19. 19. Iku dhe maji pra. Iku dhe maji, e vërtetë është. Po, po janë 2 muaj që s'ka pushuar shiu fare. Do të thonë 2 muaj Ose po, ku merret më vesh tashi këtu? Kur bie tërmet? Këtu tunden pallatet zakonisht. Po pra, e vërtetë kjo. Ti ti përplasin derën. Po tërmet më duket. Po jemi jemi këtu se njeriu më parë kishte ca shenja që ndodhnin shumë rrallë dhe ti e dije kur kur ndieje këtë thoshe ik shpëto kokën. Tashi prandaj njerëzit janë bërë kështu. Eh, Wow. Ora është 7:28 minuta miq të dashur, ju përshëndesim nga klubi i mëngjesit, ka pasur një tërmet rreth orës. Ne akoma s'e kemi përfunduar debatin se kur ka qenë ora e saktë, Tini uh, thotë nga treshi, Olta thotë pak më parë, por gjithsesi asnjë dëm.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 Ne ju urojmë një fillim jave sa më të bukur dhe të mbarë. Okej, okay, është koha tani për të dëgjuar një nga lajmet që Jeri ka përgatitur për klubin e mëngjesit sot në mëngjes. Dhe meqë përmendët pak më parë Godzilla Go Dua të tregoj Që është gjetur në Patagoni të Argjentinës mm -hmm. Edhe dinozauri që mendohet që të jetë më i madhi në gjithë historinë e botës Dinozauri më i madh që ka ekzistuar ndonjëherë në tokë është gjetur pikërisht para pak ditësh në Argjentinë Yes, dhe ka thyer rekordin e atij që mbante më përpara, emri i dinozaurit më përpara e ka ka qenë Argentinosaurus, Por ky dinozaur i ri që është 77 ton, pra 7 ton më i madh se ai që oh ka qenë më përpara. Oh my god. Yes, Altin, yes. Uh, ka një lartësi gati sa 7 uh, sa po, një pallat 7 katësh, mm -hmm. shumë i madh. Wow. Mendohet se uh, këtë e ka gjetur një fermer rastësisht duke gërmuar dhe pastaj janë mbledhur gjithë uh, fosilet ekspertët e tjerë, gjithë kockat. Dhe bon. kanë gjetur uh, që ky mund të jetë ndoshta dinozauri më i madh që ka ekzistuar në tokë deri në këtë moment. Imagjino, shiko, shiko sa e madhe është kocka. Një Kemi një foto të, të njërës prej kockave të dinozaurit, që është më e madhe se një njeri. Mm. Sigurisht mm, i bie që janë dy e ca. Ky njeriu është vetë i gjatë shumë. Po, ja po themi ky është 1.80, e zëmë. 1.80, po. Një njeri e gjysmë. Po. Si kështu? Nuk i kanë si super nuk ka një emër, por mendohet që shkencëtarët t'i vendosin emrin e vendit që e kanë gjetur. Ka pasur e harruar. Jo, nuk e di këtë. Ka identitetin e një gjë për shkak. Dhe gjendë kështu, ta kontrollojnë. Nuk e di. Okej, okay, mirë. Ë uh, faleminderit jeri. Ai është një super dinozaur i dashur në Patagoninë e Argjentinës. 77 ton. 77 ton. Kaq ka peshuar kur ka qenë gjallë. 7 kate i lartë. Në vërtetë është kjo. Diellin me rast të festës. E di, e di, duhet të do të bëjmë London. Do të bëjmë një foto, kam përshtypjen zgjat më shumë. Ose dalim te me një kështu gjelbërim, të heqim kanatieret. Është ditë sot. Ai heqim kanatieret. Mos godë atje ditë tash të kanatieret. Po mirë, e thashë për gallatë. Po jo, që mos i heqim. Po pulovra moda të them. Pulovra moda, po. E di, e di. Na mbytën xhupat. Eldi si është? Është sa Altini gjithmonë në linjë aty. Ja ku e ke, zë për rështatër Je gati për trafikun? Patjetër, Blend Atëherë, bëhu serioz Në këtë lidhje të parë, kemi situata me pak trafik E presim këtë gjendje, sepse si fillim jave Kemi te akset kryesore rruga e Durrësit paraqet vështirësi lëvizje Nga, nga kthesa e Kamzës fillon trafiku nga semaforët e rrugës Lord Bajron deri në qendër Rrethrrotullimi Zogu i Zi ka trafik Pallati me shigjeta ka një fluks të lehtë Pjesa që lidhet me kryqëzimin e 21 Dhjetorit e ka edhe rrugës Kavajës por jo problematik, por e lirë drejt qendrës, flasim nga kryqëzimi i 21 Dhjetorit, rruga e Elbasanit, nga Sauku drejt Sheshit Bush nuk ka trafik, lëvizet pa probleme. Rruga Bardhyl mund të them ka vetëm një pjesë sot me pak trafik, është rruga e Dibrës, nga Medreseja drejt Mëkaqeve ka pak trafik, ndërkohë që është e lirë rruga Ferit Xhajko, është e lirë rruga Hoxha Tahsim dhe bulevardi Jeanne d'Arc nga nga Ministria e Jashtme nuk ka trafik deri tek ura e bulevardit. Kemi pjesën te Tirana e Re me dy pjesë, kemi dy pjesë me trafik te zona e Tiranës së Re, Është rruga Abdyl Frashëri, nga pjesa e Librit Universitar, pra nga bulevardi, devijohet tek Libri Universitar me pak trafik, deri te sheshi Wilson, rruga Sami Frashëri, pak më poshtë se shkolla Edith Durham deri tek ura e drejtorisë së policisë, ka pak fluks rruga Sulejman Delvina drejt Urës së mm -hmm. Lanës dhe drejt Muhamet Gjollesës me fluks, por jo problematike. Okej. Okay. Faleminderit Eldi. Falenderoj Eldi. Miq të dashur, jo problematike situata në trafik për uh, Eldi Merollin uh, në këtë mëngjes, ndërkohë që un kam gati edhe anagramën e ditës së sotme. Një alamet anagrame. Një alamet anagrame siç e quan Jeri. Bravo Jeri. Okej, okay. gati Eldin? Le ta fillojmë. Anagrama në klubin e mëngjesit. Mm, dhe cila është fjala? Mm, mm, mm, mm. Dan Tirana, mund të ishte një djalosh që quhej Dan Tirana, po shumë. Daniel gjatë, po Dan. E di, sepse fjalë kaq të gjata ka pak. Mm. Ja, ja Olta. Bravo. E gjeti me një. Ja Olta, që merret me, me këto punë. Po po. Apo jo Olta. Dan Nuk Tirana ban kot. Altini ndoshta. Dan Tirana ban kot. Nuk baj kot. Dan Tirana ban kot. Mirë, për çfarë do luajmë Olta? do luajmë për një kontroll të plotë në spitalin amerikan. Atëherë, një kontroll i plotë mjekësor në spitalin amerikan për atë që vjen i pari me përgjigjen e saktë për anagramën, duhet të ndrroni vendet e këtyre gërmave miq të dashur. Në mënyrë që të formoni një fjalë e cila ka kuptim Dan Tirana ban kot. 069 20 70 222. Po, kjo është kënga ime e preferuar e momentit, Kiesza me Hideaway. 7:42 minuta jemi me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-së, unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Oltën edhe Lorin. Sot kemi një pyetje për ju miq të dashur. Nëse do të mund të kërkonit dhe t'ju plotësohej një mrekulli, e cila mrekulli të mos ketë asnjë lidhje direkte me ju, për çfarë do të kërkonit? Imagjinoni që mund ta kishit këtë mundësi për të kërkuar një mrekulli që të ndodhë, por që nuk mund t'ju prekë juve në mënyrë direkte. Mhm. Mm Kështu që duhet të kërkoni për të mirën e njerëzimit mbarë apo dikujt tjetër. Apo të dikujt, po, që keni për zemër. 069 20 70 222 069 20 70 222 kam parë shumë uh, përgjigje që kanë ardhur në lidhje me kura të mundshme për sëmundje të ndryshme, për shembull, mm -hmm. apo njerëz që thonë që do donin që të kishte shëndet kudo në botë, njerëzit uh, kam parë nga ata për shembull që njerëzit të jetojnë jetën e tyre të plotë, të mos vdesin më herët nga shkaqe të tjera, po, domethënë në mënyrë natyrale. Po, mhm. kjo kjo ishte njëra nga ato kërkesat më të Si thua, më të të shpeshta në numër, po, të shpeshta. Kemi Albertin për shembull që thotë një thes me lek dhe një pasaportë suedeze për mamin tim. Wow. Një thes me lek dhe një pasaportë suedeze për mamin. Kuptohet. Që nuk ka lidhje direkte me Albertin, nga sa duket. Automatikisht indirekt. Po, mori mami. Shumë nga Alberti. Po pati, po pati, kështu që zëre se këtë ti. Kam shpjeguar Albert që kjo nuk nuk pranohet nga komisioni i mrekullive këtu në klubin e mëngjesit, kështu që bie poshtë. Ë Rudina shkruan do t'i kërkoja Zotit që t'i jepte mundësinë një mikeshës sime për të qenë nënë sërish. Ë Lata shkruan, shkruan atëherë thotë meqenëse kjo paska si kusht që të mos ketë lidhje direkte me mua, me dëshirën Dhe me sinqeritetin më të madh do doja që të mos ekzistonin fëmijë të braktisur apo të lënë në mëshirë të fatit, në jetimore, në kosha plehrash duke lypur rrugëve, mendoj se mrekullia aty do të zinte vend më së miri, pasi ata janë më të pra, më të pambrojturit ndaj çdo gjëje. Mm -hmm. Po, kjo pranohet. Kjo pranohet. Lata e ka dërguar po. këtë, kështu që Latës i pranohet mrekullia, mm -hmm. okay. Dhe shumë e bukur në fakt. Mirë do ishte. Frida pastaj thotë përdorim efektiv të trurit. Mm. Vetëm kaq. që për njerëzit. E kuptoj, okay, pse jo? A asgjë për veten në fakt, zoti e di vetëm për familjen time do të kërkoja diçka, thotë Marcela, një dhëndër të mirë dhe të pasur o zot. Do një dhëndër për familjen e kësaj, që të marri këtë. Po. Domethënë kjo që të jetë i po. pasur dhe i mirë. Që të kënaqet babi. E kupton? Shumë shumë mirë që të kënaqet babi dhe mami, po. Mirë, Aida do të bëja shqiptarët të zgjoheshin me një objektiv në jetën e secilit, me shumë dëshirë për ta arritur atë, falë punës me të tjerat. Mm -hmm. Domethënë, këtë do kërkonte ajo, që shqiptarët të gdhieshin me një objektiv, me një ëndërr dhe të punonin bashkë. Mm -hmm. Okej, okay, faleminderit uh, Aida. Kemi Erlisa që thotë punë për të gjithë, të paktën nuk do të kish më njerëz që vdesin nga uria. Ëh, mm, uh, shkruan Mira, thotë të mos ekzistonin sëmundjet e varfëria, ndërsa Rovi ka shkruar të ekzistonte sinqeriteti kudo dhe për këdo, kjo do të ishte një mrekulli e vërtetë se na mbytën mashtruesat. Kemi dhe Elonën që thotë që çdo njeri të gëzonte shëndet të plotë dhe të jetonin mirë, mos të ekzistonte fare uria, varfëria dhe çdo ves tjetër. Po, okay, faleminderit. Është uh, klubi i mëngjesit miq të dashur, adresa jonë në Facebook, kërkoni klubi i mëngjesit e mund na shkruani atje, mund të kishte një mrekulli, e cila s'ka lidhje direkte me ty, çfarë do ishte. Ëm, um, Po e kujtoj edhe një herë të fundit se cila është anagrama dhe po shkojmë. Është Dan Tirana Ban Kot. Dan Tirana Ban Kot. Në qoftë se do ishte një djalosh, a një personazh me emrin Dan Tirana, ky do ishte një njeri që Ban Kot. Që Ban Kot. Dan Tirana Ban Kot. Kot. Një fjalë e vetme por e përbërë. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues. Klubi i mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Mundësuar nga Vodafone. Okej, faleminderit miq të dashur, e kanë gjetë, e kanë gjetë. Oje, oje baby. Anagramën e ditës sot ma kanë gjetë miq të dashur është anti kontrabanda. Anti kontrabanda. Bravo. Dan Tirana ban kot është anti kontrabanda. Dhe është e para Majlinda. Bravo i qoftë Majlinda. Bravo Majlinda. Bravo, bravo. Anti kontrabanda Majlinda. Fiton një kontroll të plotë në Spitalin Amerikan. Është shkëlqyeshëm. Okej, okay, ja, një mëngjes i nisur mbarë. Bravo Majlinda, është fituesja e parë sot në klubin e mëngjesit. Do t'ia jap fjalën Jerit për njërën nga ato gjërat që Jeri na sugjeron tani në mëngjes. Jo, në lidhje me këtë kam, po shikoja diçka të çuditshme. Nuk e kisha dëgjuar më parë që paska ndodhur 7 tërmete. Ai nuk e di. 7 tërmete tash. Ku Jeri? Ktu apo po habitem se ishte një lajm nga ato interesantet. Jo, jo. Kjo ishte po përveç pra, një lajm interesant është diçka se mua më ka lënë pa fjalë. Ka prekur Divjaka, Durrësi, jo, Tirana. Jo, këtu thuhet që ka pasur shtatë. Tani unë nuk e di nëse kjo është e saktë apo jo. Është Fieri. Jo qytetet Altini, ja. Edhe Berati ishte njëri ndër të prekurit. Po pra Jeri. Por me sa po shikoj unë, nuk ka mundësi shtatë. Jo. Jam habitur sepse i fundit, sipas këtyre, thuhet të ketë rënë në orën 5:04 minuta, gjë që unë nuk e kam ndjerë as këtë. Edhe pse kam qenë zgjuar. Po, po, po, ka qenë një ëndërr e keqe. Po mund të ketë qenë ëndërr që e ka shkruar. Në lokalitete të tjera Jeri. Nuk e di. Mm. Ose është lidhur me temën. Çfarë kërkon Zoti 7 tërmete thotë për gjithë këtë kohë. Njëri pas tjetrit thua. Okej, a po nuk pranohet. Faleminderit. Jeni gati, mund të mund të bëjmë një tekst të këngës? A kemi kohë? Pam. Rreth një minutë na duhet, si thua? Na duhet, po. Ha? Kemi kohë. E kemi kohën. Okej. Okay. Atëherë le të bëjmë një tekst të këngës të vogël tani në klubin e mëngjesit miq të dashur. Ëm ehm, um, është nga një këngë e njohur. Mhm. Mm Ëm um, kjo këngë është është interesante, dhe kam përshtypjen që do gjendet relativisht kollaj. Këngë simpatike. Shumë. Mm -hmm. Të sulet ty ajo. E di që e do këtë, e di që e do. Duket lehtësisht. Dhe në mendjen tënde gjithmonë dhe ti e di që duhet të jesh me mua. A nuk uron që e dashura jote të ishte e nxehtë si unë, A nuk uron që e dashura jote Të ishte një çmenduri si unë S'do ti S'do ti A nuk do ti Që e dashura jote të ishte Ora është 8:08 minuta, kemi nisur pjesën e dytë të klubit të mëngjesit për këtë të hënë të datës 19 maj. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim fort. Ora është tani 8:08 siç e ri them. Ëm, atëherë do të bëjmë do të bëjmë disa gjëra. Në fillim fare dua që ta ta ta djegim. Ta djegim në lidhje me këtë lojën e fundit që kishim në lidhje me këngën që e kishim përkthyer. E kanë gjetur apo s'e kanë gjetur Olta? Kanë thënë Pussycat Dolls. Pussycat Dolls është e saktë. Don't Cha. Don't Cha, është e saktë, bravo. E ka gjetur Ariani fiton dy bileta për Cineplex. Bravo Ariani. As do ti, ë, çush, po. As do po, ti. Po, po, po. Po. Okej, në rregull, kështu që Ariani ka fituar, Majlinda ishte fituese e çfarë? Ë, kemi edhe këtë djalin tani u bënë dy. Kam ca studime shumë interesante. Është zbuluar më në fund që mhm. burrat e shkurtër e kanë diçka që është më e gjatë se burrat e gjatë. Do e zbulojmë pak më vonë këtë apo tani? Si të doni, mund ta zbulojmë tani nëse doni. Kemi edhe prova. Unë nuk pres, kështu që mund të. Okej, okay, atëherë. Mirë. Atëherë, jo, është një studim i cili është është një nga studimet më të mëdha të bëra ë uh, në këtë aspekt. Këto vitet e mhm. fundit. Është i publikuar në disa nga këto po themi xhornalet akademike, por por unë kam një artikull që është në Popular Science, që është revistë uh, komerciale që merret me shkencën. Po. Çfarë kanë më të gjatë uh, burrat e shkurtër se burrat e gjatë? Flokët. Pyetja për juve. Pikëpyetje. Mjekrën. jo. Jo mjekrën. Bëre sa ka. Gishtat. Jo. Burrat e gjatë, më falni, burrat e shkurtër këtë e kanë më të gjatë se burrat e gjatë. Mm -hmm. Okej. Okay. Në atë në atë periudhë. Pra, pra i bie që më i riu i këtyre, në, ai që ka lindur në 1919, tani të jetë 96 vjeç. Çfarë ka ndodhur është që i kanë vëzhguar gjatë gjithë jetës dhe kanë parë, më ndihmoni pak ju lutem. Ëh, mm -hmm. uh, kanë parë që burrat ata që janë më të shkurtër, kanë jetën kanë jetuar më gjatë se ata që ishin më të gjatë. I kanë ndarë në fillim në dy grupe. Në grupin e kanë gjetur një uh, gjatësi që ka qenë diku tek 1.65. Dhe kanë thënë ça janë nën 1.65 dhe ça janë mbi 1.65. Mm -hmm. Dhe e përbashkëta e të gjithë këtyre vjen nga një gen, një gen që quhet Fox 03. Fox 03-shi ka një ka një janë një shumësi ë uh, gjërash të mira që bën për njeriun. Po, pra. Rregullon insulinën, ë uh, ndihmon uh, këto qelizat që të mos oksidohen, uh, ndihmon kundra stresit, ë uh, pengon zhvillimin e tumoreve në njeriu etj etj etj. Pra janë imun. Fox 03. Fox 03-shi është uh, ky gen pra që që bën gjithë ato të mira për njeriun, por ka edhe një gjë tjetër që të mban pak të vogël. Nuk të lë që të bësh të zhvillosh. Të rritë. Dy metra po. Të gjitha gjërat e mira, i ka Fox 03-shi. Fox 03-shi i ka të gjithë gjërat e mira. Jetën e gjatë, e thon, e thon shkencëtarët thonë që sidomos rregullimi i insulinës që bën tek njeriu është ajo që lidhet më drejtpërdrejt me jetëgjatësinë mhm. e njeriut vetë. Kështu që edhe disa nga subjektet që kanë qenë pjesë e studimit janë akoma gjallë. Jo, nuk kam ndonjë gjë për për femrat. Por kjo është ideja pra, mhm. që mjekët thonë që sigurisht që nuk është vetëm vetëm të pasurit e këtij gjeni që që të bën jetëgjatë, sepse nëse ti do ia fusësh me drogë, me me cigare, me me gjëra të tjera, domethënë, po, normalisht do të bësh. Gjenetikisht ti ke një prirje që të jetosh më gjatë. Nëse ti kujdesesh për veten, po, është po. tjetër gjë. Absolutisht. Po që ka dhe arsye për të gëzuar. Për për trupat trupat më të vegjël. Po. Për të kujdesur. Që mund të rrojnë, kështu që prandaj tash. Mund të bëjmë më shumë gjëra. Ka një gjë, po absolutisht. Do bëjmë më shumë herë, Altin. Atë udhëtimin në Argentinë ku duam për sa drejtim më vlazim. Që e ke fiksim të pam. Pastaj nuk është vetëm madhësia, është edhe se si e përdor. Po, po. Varkën tënde. Kështu që, ej, shikom, ëm, uh, mund të shkosh më shpesh. Ëm, uh, në Argentinë. Në Argentinë. Sepse ke kohë. Do ta kesh kohë. Po, është mirë ta dim. Do ta bëjmë lojën tashi? Po. Okej, gati. Dhe tani fjala e censuruar në këtë e mëngjesit. Hapini veshët. Stop censurës. Kjo do thotë, qoftë se ti ke një apendisit, Shkon të operohesh sallë operacionit dhe para se futesh sallë, shikon kirurgun që tymos një kaq të madhe me në dorë dhe do të operojë ty pastaj. Si do dukej ty kjo do pranoje të operohesh nga një kirurg i cili po, po, po. Çfarë do bëj këtu? Kush është? Më fal, ky është zoti Tritan Shehu. Po, po, po. Tritan Shehu. Është saktë. Ëm, lëre, se unë nuk e kam ndjekur këtë emision, por kam dëgjuar jehonën e tij në mediat. Ëm, le ta dëgjojmë edhe një herë, le ta dëgjojmë edhe një herë. Kujdes. Dëgjoni një çik argumentin e zotit Shehu. Kam përshtypjen unë që kjo ka lidhje, ka qenë debati për legalizimin e mhm, marijuanës mm -hmm, ku mhm, ku ndodhi mhm. gjithë kjo. Dhe ky është argumenti, kam përshtypjen unë i zotit Shehu po, kundra kundra, kundra uh, legalizimit. legalizimit të marijuanës. Le ta dëgjojmë. Kjo do thotë, qoftë se ti ke një apendisit, shkon të operohesh sallë operacionit dhe para se futesh sallë, shikon kirurgun që tymos një kaq të madhe me në dorë Se legalizimi nuk do të thotë që të bëhesh të bëhesh dru para se të futesh në operacion. Vërtet çfarë bëjnë këta mjekët para se të futesh? Se ka ka 100 gjëra tjera që të bëjnë dru. Absolutisht. Po. Edhe edhe mjekët që e kanë qef alkoolin janë të këndshëm. Janë po. lezetshëm. Kanë dhe muhabet çat. Po. Ka faqe kush dhe kush nuk do të kush nuk do të operohet nga njëri që që e ka kështu ka më shumë ka ka sasinë e gjakut në alkool e ka e ka të lartë. Nuk do të jo sasinë e alkoolit në gjak. Kështu që, nice, okay, okay. Ja fut edhe një këngë ai po, gjatë operacionit o sa i Lezet shumë do jetë. Ehm. Nice. Ja, Olta si do të dukej. Okej. Yll bote. Po. Ehm, kështu që, okay, ta gjejmë një herë. Mund ta gjejmë një herë nëse ju e gjeni fjalën ekzakte që zoti Shehu ka përdorur në këtë klip, miq të dashur. Ju do të fitoni një dhuratë. Dhe dhurata është një orë nga Premium Watch. Faleminderit Olta. Olta bujare. Qoftë se ti ke një apendicit, Shkon të operohesh sallë operacioni dhe pasi të futesh sallë, shikon kirurgun që tymos një kaq të madhe në dorë dhe do të operojë ty pastaj. Si do dukej ty kjo do të pranoje të operohesh nga një kirurg i cili absolutisht jo. Kurrën e kurrës. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për çfarë. Si është ajo që s'e diun asnjëherë? Edhe 22 minuta jemi me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-së jam Blendi këtu bashkë me Erin, me Altinin, me Oltën edhe me Lorin. Miq të dashur kemi një pyetje hipotetike për juve. Nëse do të mund t'i kërkonit Perëndisë një mrekulli dhe Zoti në bujarinë e vet të pafundme do thoshte, po biri im, a bija ime, unë do ta bëj këtë. Por kjo mrekulli të mos ketë të bëjë direkt me ty. të mos ketë të bëjë direkt me ty, pra çfarë do t'i kërkoje hyjit të gjithëpushtetshëm. Mm -hmm. Allahut. Nëse do. Le ta quajmë. Ëm, um, çfarë do t'i kërkoni Perëndisë? Cilën mrekulli që nuk ka lidhje direkte me ju. Pra është një sprovë jo vetëm në fantazi, e imagjinatë, por edhe edhe në në mirësi, edhe mm -hmm. po themi diçka që është jashtë vetes. Mm -hmm. Eri ka kërkuar nga Perëndia, miq të dashur që Çfarë ishte Eri? Të kenë uh, dashuri dhe mos dashuri. sëmuren, no? Mes shqiptarëve, dashuri dhe mos sëmundje mes shqiptarëve. Brenda kufirit. Edhe shëndet të mirë. Ç'u ka thënë? Ka thënë jo brenda kufirit, ka pranuar që edhe në edhe në trevat, edhe në trevat shqiptare në Maqedoni, Kosova, deri në luginën e Preshevës, domethënë kështu. Kudo që ka shqiptarë. Madje futet edhe pak Mali i Zi, janë disa qytete të Malit të Zi këtu që gjithsesi. Kudo ku ka shqiptarë, ka ka ka një urim për shëndet edhe Edhe shumë begati. Dashuri. Mm. Edhe dashuri po. Është një gjë si begatia, praktikisht se nëse ke dashuri, ke begati. Ke mund të bësh shumë fëmijë dhe fëmijët punojnë dhe pastaj vjen begatia vet. Mm. Mm. Okej. Ai uh, kërkoi ta bëjmë kërkuar Shqipërinë si Zvicra. Ta bëjmë Shqipërinë si Zvicra, thotë diçka që s'ka lidhje me mua, thotë ai, dua që standardi i jetës në Shqipëri të Shumë më i lartë, në mënyrë që Altini të jetojë në një vend të vërtetë europian. Mm. Këto vite që i kanë mbetur, e kupton? Po, po. Derisa që janë të shumta sepse sepse ka gjenin Foxo 3, siç thamë që e bën uh, burrin uh, burrin që edhe po mos jetë më i gjati fare të jetojë më gjatë, më gjatë se sa. Mm. Kështu që kujdes ju basketbollistë. Ju të um, gjatët. Po. Atëherë Olta ka kërkuar miq të dashur nga Perëndia një mrekulli. Pasuri për Altinin. Pasuri të pafundme për kolegun. Kështu që ti ja hove po, kaptinës po. ti. Jo keq. Jo keq ti. A mos e do na ndihmoj të gjithë, a mos bëj kështu. Po. Ndërkohë, a e kanë e kanë gjetur se çfarë ka thënë zoti Tritan Shehu në lojën tonë të censurës Olta? Dikush na thotë që Duhet të pi doktori një dhall. Një dhall. Para se të marrësh një dhall, ose një dhall, ose një dhall. Ja, ja. Ç'është kjo dhall? Kush doktor nuk do donte që të pinte një gotë dhallë. Një dhall e ftohtë para operacionit. Imagjinoje, një nënë që ta sjell kështu, një dhall akull të ftohtë ajo gota kështu kur e prek gishtat të dhëmbin, kështu pak e kupton? Ti kërc. Edhe kur kur e kur e heq gotën do ta tërheqësh me dorën tjetër se të ngjiten. Nga nga akulli. Po ti e pi atë dhallën se s'e ke lëshuar praktikisht pa rri vet. Ah, po se kur futesh operon tjetrin. E ke mendjen të freskët. Pa, pa, pa, mbaron, po, sigurisht. Kanë thënë një puro? Një puro? Jo, jo. Kanë thënë jo. një cigare? Jo, mos më thuaj që s'e kanë gjetur. Kanë thënë kanabis? Kjo do të thotë, qoftë se ti ke një apendicit, shkon të operohesh në sallë të operacionit dhe para se të futesh në sallë, shikon kirurgun që tymos një kaq të madhe me në dorë dhe do të operojë ty pastaj. Si do të dukej ty kjo do ta pranoje të operohesh nga një kirurg i cili A do ta pranoje ti të operohesh? Dhe imagjino të thotë se kirurg, nga një kirurg që mu para se të jo, operon ty. Jo, zakonisht zakonisht punojnë dy kirurgë ata. I thotë ai Shok, një cigare bar Altin. Je afër, jemi jemi afër, jemi afër. Ndryshe. Jemi afër. Okej, okay, mirë. Po thojeni më. Bar bufe. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8:26 minuta. Miq të dashur, ju jeni me Blendin, me Jerin, me Altinin, me Oltën edhe me Lorin, këtu në Club FM në 104. Sot uh, flasim për një mrekulli që s'ka lidhje me ne, çfarë do t'i kërkonit Perëndisë, po që të mos kishte lidhje direkte me ju. Miq të dashur, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. 8:30 minuta është ora tani, po. Uuu, u nxeh te salla Atëherë është koha tani për uh, një të voglën Të voglën Shasha Shasha Sharadio Shasha Ok, për një të voglën Sharadio Sharadio Loja që vendos djemtë kundër vajzave Në kërkim të një fjale të vetme Çfarë do të thojë me këtë? Mos ndoshta do të thotë ndoshta. Mos ndoshta shihesh Altini. Mos ndoshta do të thotë ndoshta. Po ndoshta. Po ndoshta ndoshta mund të jetë në po, dhomën tonë. Jeri pi kështu, domethënë tymoset kjo kur the ç'është shija. Po jo, ta mbash në gojë, po nuk tym. Mund ta mbash në gojë pa tymosur. Nuk del tym Altin nga kjo. Atëherë, atëherë. Po është e madhe? Të bezdis kur e mban në gojë? Jo, jo. Nuk është e gjeta. Është e lezetshme në gojë madje. Edhe i fryhet. Ami. I fryhet. Unë gjithmonë jap ndihmë. E kesh e ke shok blendin. Jam shok blendin. Arbitra, arbitra të mbajnë. Po, dhe jo policët e mbajnë. Policët dhe si përfundim Altin ke në dhomën e gjumit? Jo, jo. E ka kështu. Nuk e ka fare nga. Filloj. Jo, nuk. Nuk luaj futboll. Në dhomën e gjumit. Ta godiun. Përshëndetje Eldi. Mirëmëngjesi edhe një herë tjetër për ty Eldi Merolli na informo pak tani për uh, gjendjen në trafik në rrugët e po, qytetit. Me shumë kënaqësi, me shumë përkushtimëri, i mm. përkushtuar jashtë masës. Flasim te lidhja e dytë. Përkushtim uh, është fjalë. Përkushtim. Po. Okej. Ose kushtrimi i lirisë. Po. Shkolla te Ali Demi. Flasim për traktet kryesorë Blend janë ndërruar krahët Flasim për normalizim në rrugën e Durrësit, nuk ka trafik lëvizja nga kthesa e Kamzës drejt qendrës, ndërkohë që lidhja e parë ishte trafik. Kemi trafik në rrugën e Kavajës, trafik të rënduar mund të them unë lëvizja kombinat-qendër, duke filluar nga kryqëzimi Tre Dëshmorët ose rruga Lord Bajron siç themi, kryqëzimi, duke filluar pallati me shigjeta, kryqëzimi i Sinjetorit por dhe në ngjitje ka shumë probleme rruga e Kavajës, rruga e Elbasanit është është krijuar një fluks i rënduar nga Liceu Artistik drejt Sheshit Bush, drejt Parlamentit. Mund të them unazat e sipërme janë ndrruar dhe këtu krahët, rruga Dibrës i është kthyer normalitetit, ndërkohë që ka në zbritje rruga Hoxha Tasim duke filluar nga Sheshi Shtraus, nga pjesa e Porcelanit që zbret drejt Shkollës së Kuqe me trafik, kemi Bulevardin Jeanne d'Arc nga Agjencia Telegrafike Shqiptare drejt urës Rrugës Elbasanit, por pa trafik drejt Bulevardit Dëshmorët e Kombit, rruga Ferit Xhajko është e kalueshme, pjesa nga Farmacia dhjetë drejt Stacionit Treni, Bulevardi Zogu i parë i qarkullueshëm, Dëshmorët e Kombit dhe dy pjesë të Unazës nuk kanë probleme. Zona e Tiranës së Re vetëm një pjesë, ndërkohë që lidhjen e parë kishim dy pjesë me trafik, ndërkohë vetëm rruga Abdyl Frashëri vazhdon me pak trafik nga Libri Universitar drejt Sheshit Wilson, rruga Sami Frashëri e kalueshme, Abdyl Frashëri e përmenda, Sulejman Delvina nuk ka trafik pjesa e Komunës Parisit drejt Urës pranë shkollës Vasil Shanto dhe Muhamet Gjollesha përmendim vetëm një fluks pranë semaforit të Myslym Shyrit. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe më pas. Merolli miq të dashur nga Radio Taxi Classic çdo ditë me juve nga uh, ora 7:30, pastaj sërish në orën 8:30 për informacionin e trafikut. Gjithsesi, unë uh, dua ta falenderoj shumë. Mirë, uh, mbas pak një studim i cili tregon se ka një mundësi reale që çmimi i kafes në të ardhmen mm -hmm. uh, të ngrihet Oh. Për shkak se kanë pasur sa probleme ata me një gjë atje. Ju tregoj unë se si mund të ndodhi që Se s'po bëhet më kafe, si është. E pra, s'po prodhohet më? Jo, po prodhohet po. Do marrim vesh pak. Me vështirësira mund të pastaj, mos bëj ah, gjë. Shyqyr ne kemi kaluar në Nescafe. Po, dhe po. shumë e mirë. Në fakt mund të ndikohet. Po shikoja, po shikoja në njërën nga kutitë, nga ato kutitë që mban ti të Nescafe-s, kështu. 100% mhm. kafe natyrale është. Mhm. Nuk thon. Flisni goca, guxoni. Tani ti e ke dhe Altini jo. Kjo ka të bëjë uh, me një pjesëtar të ri në familje apo jo? Uh, unë kam të djalit, sapo do pra. thosha, nuk e kam. Po, uh, thon, kur ke fëmijë ke një të tillë? Edhe unë kam të vajzat. Po vajzat, jo, vajzat. Nuk është vetëm që po mund të kenë vajzat, po, po mund të kenë edhe vajzat edhe djem. Madje edhe të rriturit mund të kenë nëse kanë nevojë. Ditën, nëse ti ke përdorur një të tillë, ta them tash sinqerisht, e nuk thallem, kujtesë e po, quaje si ndihmë. Është ndihmë për shërat. Nëse ti ke përdorur për shembull këtë, mm -hmm. që fillon me k, po them të dielën, kur vjen të hënën këtu dukesh. dukesh. Dukesh pra. Dallohesh. Sa të shikon dallohesh. Çaha. Aha. Aha. Femine sa po të shikojmë. Ti. Po, po Lorini. Se dukesh. E ka përdorur Lorini dje? Ti jep efekt nxirje? Mund të skuqem, mund të skuqem faqe. Jo kjo gjë direkt. Jo kjo gjë direkt. Jo kjo gjë direkt. Atëherë goca është një send që përdoret nga fëmijët më shumë se nga të rriturit, që mbasi e ke përdorur, të nesërmen mund të dukesh sepse je edhe nxir. Mhm. Okej, je edhe nxir, pra përdoret ku? Ku? Në plazh pra. Në plazh. Bravo, bravo, bravo. Në ujë, në det, pra, në liqen. Në ujë, në det, në liqen, kujdes. Kërë. Jo kërë, jo. Pse jo, jo kërë? Jo kërë, jo. Po me Hello, miq të dashur, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ne ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Okej, okay, uh, kemi disa fitues. Koha po duket që sot të nuk do të premtojë. Koha nuk do të premtojë. Koha do të premtojë jo, Altin që të shkeme të. S'ka asnjë gjë. Deri nga fundi javës, pra që të vetëm diell Altin. Faleminderit, Olta. Jepi Olta. Atëherë kanë gjetur censurën. Jepi diell, diell t'u bëftë. Hmm. Faleminderit po. Altin, kanë thënë një cigare marijuanë. E saktë. E saktë. Marijuanë është fjala, marijuanë. Po, e dëgjojmë, e dëgjojmë. Kjo do të thotë, qoftë se ti ke një apendisit, shkon të operohesh sallë operacionit dhe para se të futesh sallë, shikon kirurgun që tymos një kaq të madhe me marijuanë në dorë dhe do të operojë ty pastaj. Si do dukesh aty kjo do të operojë? Të operohesh një kirurg i cili do i ketë bërë dhe duart në formë mm. në qëra. Mm. Ersioli fiton një orë nga Prime Watches. Bravo Ersiol. 558 i mbaron numri. Ndërkohë për sharadën tonë është mm -hmm. Erisa, që ka thënë për tonën Bilbil, fiton një krem pudër për fytyrën nga Trëndafili i Egër, produkt nga Kores. Oh, e vërtetë. Nga Trëndafili i Egër. Bravo. Kamerdare ishte sharada juaj. Gerti fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo.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 Edhe për çfarë luajmë Olta? Për një kontroll të dytë mjekësor në spitalin amerikan. Bravo, Olta. Kontroll mjekësor në spitalin amerikan. Duket se sapo ke tymosur një kaq të madh. Me marihuanë. Sot kemi vetëm dhuratë. Si ju gjet. Okej, luan Jeri Altini dhe Olta. Përshëndetje. Hello, hello. Kemi pop quiz të veçantë për ditën e sotme, miq të dashur, çfarë do ndodhë është kjo. Ëm um, Përgjigjet e sakta, mhm, mm nisin me nisin me C ose me K. Në sens po t'i shkruash, për shembull në origjinal shkruhen me C. Po, Por në mënyrën se si shqiptohen, shqiptohen me K. Okej, okay, kjo kështu që është kjo, është dualizmi CK, CK mm -hmm, që mm -hmm. që nuk ka të bëjë me Calvin Klein, meqë ra fjala, sido që është ajo logoja e tij, por është ky dualizmi CK, mhm, okej? Okay? Mm -hmm, Dakord. Që na shoqëron në pop quizin e ditës së sotme. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Në vitin 1492 Kishte emrin Gabriel Bonheur Chanel. Mm. Por njihet ndryshe, në përgjithësi si, si pika pika. Okej, okay, stilistja e famshme franceze Gabriel Bonheur Chanel njihet ndryshe si. Dakord. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Sulmuesi kryesor i Realit të Madridit dhe futbollisti më i paguar i globit. Mhm. Mm Sulmuesi kryesor i Realit të Madridit dhe futbollisti më i paguar i globit. Kujdes. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Kjo pije freskuese në vitin 1886 doli në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në 19 maj 1994 u prodhua për herë të parë në Shqipëri. Si sot 20 vjet më parë.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 20 vite sot në vitin uh, në sa është data sot? 19 maj. 19 maj. 19 maj 1994 shishja e parë e Coca-Colës e prodhuar në Shqipëri, ndoli unë kam e kam në gotë. Edhe unë do të bësh. Shumë zëndime. Uh, Mirë se ke ardhur në studion tonë. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti, a tutti gli ascoltatori che spero che siano anche nostri fedeli consumatori. Ma come no? Ma come no? Una de, eh, de, eh, delle bevite più conosciute al mondo, una delle più grandi marche al mondo, e tu l'hai portato in Albania sì. nel 1994, un anno, sai, uh, già la gente, era differente, un paese completamente differente. Me lo ricordo bene. Allora, a lei cos'è che, che questa Albania, questa vecchia Albania, anni, di 20 anni fa, cos'è eh, la, la, la impressione più forte che ha fatto a lei? Intanto ti prego di darmi del tu. Okay. Se no mi fai sentire troppo vecchia. Vent'anni sono tanti, è molto difficile riuscire a far capire quello che è successo a, a noi stessi. A volte io sbalordisco per questi vent'anni entusiasmanti. Vent'anni fa l'Albania usciva da una grande e, e, e dura dittatura eh, dura perché noi dall'esterno che non sapevamo abbiamo potuto paragonare con altri paesi, effettivamente è stata una durissima dittatura. Quando ci hanno proposto da Atlanta, la Coca-Cola Company, di venire in Albania, noi non conoscevamo nulla di questo paese. Mm-hmm. Grande errore perché ritengo che l'Italia dovrebbe conoscere la storia e sapere quanto nel passato ci ha aiutato, altrimenti parleremo turco in questo momento mm-hmm. in mhm, Italia. Mm-hmm. Per cui Skandenberg, tutti gli eroi albanesi dovrebbero far parte anche della nostra cultura italiana. Purtroppo non è così. E poi questi 50 anni hanno bloccato qualsiasi informazione Atlanta ci ha proposto di venire e noi con grande entusiasmo, intuendo l'opportunità di questo mercato e dello sviluppo che avrebbe avuto prima o poi il paese, siamo venuti con entusiasmo. Effettivamente non è stato facile E intanto non cosceva, non conoscevamo il nostro futuro consumatore, mm -hmm. ma abbiamo avuto veramente delle belle scoperte perché un paese giovane. Ëh, mm -hmm. um, atëherë do të lejoj për një moment që të Po bëj një përmbledhje. E, e bukura e kësaj është që njerëzit e kuptojnë italishten shumë mirë, kështu që kjo na na ndihmon uh, pafundësisht të ta pyes pak për këtë, se si ka qenë uh, çështja e italishtes se si e ka gjetur këtu. Mm -hmm. Megjithatë ideja është që që vijmë uh, në një në një vend të panjohur edhe për Italinë fqinje, E zonja po na thotë që edhe pse për shembull Skënderbeu ka edhe një shesh në Rom, shumë pak italianë e dinë se çfarë rëndësie ka Shqipëria historikisht për Italinë. Ë uh, përndryshe thotë të gjithë do të kishin folur turqisht në këtë moment, kështu që uh, bëjnë mirë italianët që të mësojnë më mirë uh, edhe më shumë për për historinë e vendit tonë. Allora, tu sei venuta qua, eh, questo paese eh, eh come è uscito da una guerra, le strade non ci sono, eh, il consumatore non si conosce, non ci sono i dati, non si sa eh, sai, come, come, si farà tutto. Abbiamo inventato sì. e ci siamo riusciti. E era un'esperienza nuova, incredibile, soprattutto venendo da dei mercati avanzati, per cui non era facile avere i punti vendita. Noi abbiamo cominciato con i piccoli frigoriferi, mm-hmm. con i venditori di banane. Mm-hmm. Vi ricordate? Mm-hmm. Sì. La cassetta di banana, poi c'era il nostro sì. piccolo frigorifero negli angoli delle strade. Sepse për shkak se s'kishte as eh, supermarkete, as vende të shitjes, duhet fillonin me këta frigoriferë të vegjël që i mbanin bashkë me bananet njerëzit buz rrugës dhe ne shisnim Coca-Colën, markën më të njohur në botë. Dhe më e ah, preferuar. Allora, la la la, il brand più conosciuto nel mondo e le banane. Esatto. In mezzo alla, sta- in mezzo alla strada. esatto. Okay. E poi piano piano i chioschi è cominciato a crescere mm-hmm. e effettivamente poi c'è stato lo sviluppo. Ci sono state delle battute di arresto, il 97, noi abbiamo subito un incendio, la guerra del Kosovo però tutte cose che io credo, tutti eventi che io credo che abbiano fatto maturare molto gli albanesi e mm-hmm. capire che eh, quello che avevano costruito in pochi anni era molto importante e continuare nello sviluppo. E infatti, secondo me, l'Albania è uno dei paesi che ha saputo svilupparsi Nel migliore dei modi e il più velocemente possibile. Proprio è stata una galoppata. Kan qenë shumë aventura, janë 20 vjet ku uh, ngjarjet janë nga më të ndryshme dhe një zjarr që pësuam tek tek ndërtesa që u ringrit për 80 ditë mbas mbas djegies. Dhe kjo është e jashtëzakonshme. Po, por 97-a e gjithë ato gjërat e tjera, megjithatë zonja thotë që Shqipëria është zhvilluar dukshëm dhe bukur në në 20 vjet dhe kjo është është është e vërtetë dhe evidente. Ëm um, zonjë Coca-Cola në Shqipëri. Ëm um, ka një kuptim edhe përtej shijes edhe përtej regjisor do të thënë. Të qenit mm. një markë e njohur. Për shkak se ne shikonim reklamat italiane për vite dhe vite me radhë, shikonim televizionin italian dhe E shikonim Coca-Colën atje, por nuk e dinim se si shijonte një Coca-Cola. Uh, shumë nga bufet uh, kanë qenë të zbukuruara, kanë qenë të zbukuruara për një kohë të gjatë me kanaçe Coca-Cola, një mundësi që ju na e hoqët tani që u bë diçka banale që mund të gjendet në çdo dyqan dikur ishte ishte një thesar. Ëm um, Però dico che, che è un simbolo la Coca-Cola. Uh, in questo tempo, quando è venuta qua, uh, sai, eh, rappresentava il West, eh, certo, la certo. democrazia anche, sai, la, la, un altro modo di vita, uno che, che, che volevamo, era un, come un segno. La sai. libertà. Mm-hmm. La libertà perché la Coca-Cola è un prodotto, è una bevanda, non è dissettante uno si domanda perché devo bere una Coca-Cola? Mm-hmm. Perché una voglia di bere la Coca-Cola, perché è la Coca-Cola ed è un po' un sogno per tutti. Se noi andiamo nel cuore dell'Africa troviamo la Coca-Cola, se andiamo nel cuore del deserto australiano troviamo la Coca-Cola, al Polo Nord troviamo la Coca-Cola e nel frigorifero della persona più umile fino alla regina d'Inghilterra. È veramente il simbolo della libertà e della democrazia nel mondo. Coca Cola në fakt është thotë ajo simbol edhe i demokracisë dhe i lirisë në botë sepse është diçka e kudogjendur, ë uh, në Afrikë, në Antarktidë apo kudo tjetër që të duash, mund ta gjesh në frigoriferin e njeriut më të thjeshtë apo në frigoriferin e mbretëreshës së Anglisë për shkakun. E hap, ja ku është një uh, tjetër Coca Cola. Në 1997, le cose sono andate un po' sai. crazy, eh? Come Succede. Però uh, ci sarà stato un momento di dubbio. Di... No, no, neanche un attimo, neanche un attimo, perché sono dei momenti che in un paese possono succedere, anche quelli eh, significano dei passaggi di maturazione. Mm-hmm. Eh, c'era la paura, c'erano i Kalashnikov, c'erano gli attacchi notturni, c'erano i furti. Noi li abbiamo superati con grande tranquillità e questo, devo dire, molto merito alla compattezza di tutti i nostri dipendenti. Non c'è stato un giorno che qualcuno sia mancato al lavoro, ah. ah. Mhm. si sentivano più sicuri in azienda e noi abbiamo continuato a rifornire di Coca-Cola, di prodotti, Asnjë moment, për asnjë moment nuk dyshuam, mm. punëtorët vinin në punë gjithë kohës, na kanë respektuar, na kanë mbrojtur dhe ne kemi vazhduar punën në mënyrë të qetë, shpërndarjen, prodhimin e Coca-Cola-s. Akoma më i fortë. Etj, etj. È cominciata con con la Coca-Cola, con la classica Coca-Cola. Oggi Ah. Che succede? Qu quante bevite di Coca-Cola si fanno in Albania? Ah, tantissime. Siamo sì. oltre a eh, oltre 30 tra prodotti e formati. Abbiamo mm. tutti i prodotti eh, nuovi recenti della Coca-Cola che esistono nel mondo, abbiamo in mente di lanciarne degli altri mm-hmm. e eh, andiamo avanti al passo con il resto del mondo perché il mercato poi lo richiede, il consumatore vuole tanti prodotti ed mm. è giusto che ci sì, siano. Sì. Poi certo c'è la tendenza a, ad assecondare il mercato, il gusto più dolce, meno dolce eh, e qui c'è la differenza di paese in paese, sì. ecco. Ma eh, ormai sono, sono tanti, okay. l'azienda è diventata eh, nella produzione molto forte. E pyes për për sepse e ka nisur me Coca-Cola klasike një pije të vetme, por tani ë uh, e pyes se sa prodhohen, zonja më thotë rreth 30 formate dhe dhe pije të ndryshme të Coca-Colës prodhohen në Shqipëri. Për shkak se tregu e kërkon, konsumatorët kërkojnë pije të ndryshme. ndryshme. Dhe i gjejnë ato. Pastaj ndryshon pastaj nga shijet nga një vend në vendin tjetër. Ë uh, però il consumatore albanese, ha uh, qualcosa in particolare avete avete non so, uh, trovato un gusto particolare o Noi eh, la Coca-Cola Company di Atlanta eh, si serve di noi come paese test. E questo è molto importante. Infatti eh, abbiamo fa- noi abbiamo lanciato la Fanta ehm, scioccata. Ok. Ed è un prodotto che piace. Sì. È un prodotto molto particolare se ci pensate e infatti verrà ripreso in altri paesi perché eh, è cominciata successo. qua sì. E, e, il testo è fatto qui esatto. della scioccata che io la sento molto che, che la gente sai lo parla quando la, la chiedono in, una soccata, una soccata. Tutte le nostre Fanta mm. sono partite per prime in questo paese ah. e a seconda del successo di, eh, dell'Albania, allora vengono ripresi ah. negli altri paesi. Questo, questo è, questo è fantastico. Sì. Atëherë, Shqipëria përdoret si një vend test për eh, për eh, fantat apo në rastin e fantës shokata për shembull. Mm -hmm. Në qoftë se pëlqehet në Shqipëri, pastaj kjo pije, nëse ka sukses në Shqipëri, fillon dhe prodhohet nga Coca-Cola edhe në në vende të tjera të botës, por që ë nga sa duket shija e konsumatorit tonë vlen për të përcaktuar nëse do të pëlqehet diku tjetër apo. Kjo jo. tregon dukshëm që ne e duam shumë Coca-Cola. Jo, ne e duam shumë. Un prodotto che non ha avuto successo, ad esempio, è stato la fan anni fa, Fanta Apricot. Stranamente mm -hmm, non mm -hmm. ha avuto successo. Njëra që nuk eci ishte Fanta me me kajsi, me kajsi apricot. Esatto. Mm -hmm, mm -hmm. Ok, uh, che succede oggi? avete una festa, no? 20 sì. anni. Eh sì, eh grande, grande emozione, grande emozione perché investimenti, noi in 20 anni abbiamo investito oltre 50 milioni di euro eh, diamo da lavorare a più di 300 persone e eh, più 2000 nell'indotto, è una bella soddisfazione e poi soprattutto è una grande soddisfazione aver seguito la crescita del paese. È cresciuta la nostra azienda, è cresciuto il paese, ci siamo sviluppati uguali. Siamo arrivati, non c'erano le leggi, adesso ci sono delle leggi che sono molto più moderne delle leggi italiane. Siamo arrivati, non c'erano le strade, calcolavamo in ore i percorsi partnerë etj etj 20 vjet aventurë dhe punë këtu në mm. Shqipëri thotë jemi shumë të lumtur që jemi rritur bashkë me bashkë me Shqipërinë në, në këto vite dhe sot sigurisht që do të festohet e che si beve alla festa Bollicine Bollicine di tutti i tipi però soprattutto la nostra ti ringrazio molto che eri qui Grazie a voi e buona giornata a tutti. Faleminderit. Është zonja zotëri Kristina Buzi është nga Coca-Cola Bottling Albania. Ë uh, do të kemi pas pak ata festojnë 20 vjetorin, u urojmë dhe faleminderit që ishit me ne. Ora është 9:26 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Mirë mëngjesi, mirë se keni ardhur. Miq të dashur tani edhe përgjigjet e pop quizit njërën mbas tjetrës. Në fillim fare pyetja numër 1 për ty. Mhm. Jeri në vitin 1492 zbuloi Amerikën. Christopher Columbus. Bravo ti, pyetja. Bravo Jeri. E dytë është për ty Altin. Po. Gabriel Bonheur Chanel e njohur ndryshe si Koko Koko Koko Chanel Pyetja numër 3 është për Oltën këtu në klubin e mëngjesit Sulmuesi kryesor i Real Madridit është Cristiano Ronaldo Dhe futbolisti më i paguar i Cristiano Ronaldo Ataj E pyetja e fundit për ty jeri Kjo pije freskuese e vitit 1886 u prodhua në Shqipëri për herë të parë. E meravigliosa Jeri 1994. Coca-Cola. Kush është fitues Olta? Është Gresilda. Fiton një kontroll. Gresilda. Gresilda. Gresilda. fiton një kontroll të plotë në spitalin amerikan. Bravo Gresilda, të lumtë. Të lumtë, të lumtë. Mirë, ëm um, gjithashtu kemi edhe një fitues për këngën e ditës. Kemi edhe një gjë, ah, po. Një fituese. Është Eriola 434 po. i mbaron numri fiton një lule nga bota e luleve. Ju shekove? Eriola. Eriola. Si qe Eriola? Më pëlqen shumë. Jeri. Theksi i ah, ndryshueshëm. I ndryshueshëm. Mundohet. Atëherë, atëherë, atëherë, atëherë, atëherë. Kemi një gjë. Gjëja është poshtë po letrës. Miq të dashur, kemi një gjë poshtë letrës. Jeri ti si do ta si do ta përshkruaje gjënë që ndodhet poshtë letrës? Miq të dashur, ne e bëjmë këtë herë pas here. Kemi një copë letër dhe fusim një gjë aty poshtë. Çështja është ju mund ju mund të bëni pyetje për ta gjetur se çfarë ka aty poshtë. Tani gjëja është në formë drejtkëndore, është e grisshme dhe është e domosdoshme. Çdo muaj. Drejtkëndore, e grisshme dhe e domosdoshme çdo muaj. Çdo muaj. Kjo jep vulën që përdoret çdo fund mes Ndërkohë që është zbuluar nga shkencëtarët se edhe kafshët po kanë aftësinë për të pasur mendime abstrakte. Oh, po, po pra. edhe kafshët kanë aftësinë për të pasur mendime abstrakte. Sa të thuar për shembull rimasja që shkon kështu. Rimasja dhe ja kam pasur. Është bërë një është bërë një studim Altini i cili tregon që e si e kanë bërë këtë, e kanë bërë me touch me touch screen-e. Ç'është fjalë kjo? Do ta themi touch screen me touch screen me një ekran që mund të preket. Me ekranin që mund të me ekranin që mund të prekeshin dhe çfarë ka ndodhur është që u kanë kanë vendosur uh, u kanë u kanë dhënë uh, gorillave për shembull mm -hmm. këtë ekranin me touch screen dhe në fillim fare ja një touch screen. Po pra një një ekran me prekje. Me prekje. Aty në në fillim fare ja ku kemi edhe profesor Qenin për shembull. Në fillim fare, oh, uh, sa i bukur. Oh my god. Dilte, dilte. Dilte për shembull nxirrnin një kafshë. Pastaj nxirrnin dy kafshë të tjera. Nga dy kafshët e tjera, njëra kishte lidhje me kafshën e parë, mm -hmm. sepse ishin në një kategori, mund të ishin amfib, Një familje. Po, ndërsa kafsha tjetër nuk kishte lidhje. Dhe gorillat mm. arrinin që të bënin lidhjen, pra çiftonin si thua me të dytën. Po, gjenin uh. pra kafshët që kishin lidhje. Thun drakët, po themi, apo mund të ishte diçka që po, ishin. Po gjenin dallimin se po. kush përjashtohej nga një familje tjetër. Që provon thonë ata që kafshët kanë mendime abstrakte. Kanë mendje pra ata arrijnë të kuptojnë që midis tyre kafshëve ka një lidhje dhe e dinë se çfarë është kjo lidhja, mm -hmm. edhe pse ajo lidhja nuk është diçka, po e kuptojnë. Shpëtoi djalin? Jo, s'e kemi parë. Nuk e ke parë atë? Oh, sa buçi është. Është është një mace e cila ka shpëtuar një fëmijë të vogël. Ëm ehm, uh, i ka shpëtuar jetën. I ka shpëtuar jetën, e ka shpëtuar jetën. Nuk e dimë nëse fëmia do të vdiste. Shikoni pak videon këtu. Ë uh, një qen i lagjes Altin, një qen i lagjes ë uh, sulmon këtë fëmijën e vogël. Ja ku e kemi videon. Fëmia është duke luajtur me biçikletë. Mhm. Mm para oborrit të shtëpisë së tij. Ëh. Mhm. Ndërkohë që një qen nga të fqinjve fillon dhe afrohet. Mund ta shikojmë qenin nga një video tjetër, ja ku duket bishti qen, po, ja ku është qeni që po afrohet. Që në fakt duket si i paqtë, por jo. Si i paqtë, por jo. jo, jo e shikon fëmijën dhe i sulet, shikoje, mm. shikoje, shikoje çfarë po, sulur. Po, I sulet ta kafshojë, e kap te këmba dhe fillon të shikon. Dhe macja, macja Wow, e sulmon qenin Bravo, mace E përzë dhe pastaj kthehet kontrollon që miku i saj i vogël është mirë Një dac i zi është një hero, jo dac E fe apo jo? Po. Fantastike Shikoje, shikoje edhe një herë tjetër për, për kuriositet Po, s'e kemi parë Momentin që qeni afrohet dhe fillon ta, ta kafshojë fëmijën te këmba Rreth e qark Po, po, qen shumë i keq Qeni meqë ra fjala është I është Po, po Ky paska qenë maskara fare po, kështu. Po, sa po. qen qeni dërguar. Një zagar i qelbur. Një zagar i qelbur. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim. L'uomo più semplice nga Vasco Rossi është titulli i kësaj kënge. 9:32 minuta ju jeni me Club FM 104. Hello, mirëmëngjesi Adire, më trego pak uh, si është çështja e fitimit të një femre? Si mund ta fitojmë një femër Po tani, shumica e meshkujve kur uh, preferojnë uh, një vajzë, një femër bukur Mund blejnë buqetë me lule, mund t'i bëjnë një surprizë të këndshme mm -hmm. Por në Etiopi nuk ndodh kështu Nëse një djalë do të martohet dhe do të martohet me një vajzë të bukur. Gjithë duan që të martohen. Absolutisht, vjen një moment që gjithë duan, por për të fituar zemrën e një vajze në Etiopi, duhet të kalosh në një ritual të çuditshëm që mhm. quhet donga. Donga, donga. Jo, quhet donga, s'e ngatërrova tani. Rituali i dongës është ritual paramartesor për mhm. çunat, po. Ka dy faza si ritual. Faza e parë është që të gjithë djemtë që janë në fa, në moshën për t'u martuar dhe duan të marrin pjesë në këtë ritual sepse duhet të martohen. Mhm. Marrin pjesë në gjithë këtë fillimisht. Okej. Okay. pasi janë regjistruar në thonjza regjistrimi. Regjistrohen, ka një, duhet të ketë një. Jo, jo se regjistrohen, por pasi marrin pjesë dhe duan që të gjithë të jenë pjesë e këtij rituali, ëh, mm -hmm. momenti tjetër. Pasi marrin pjesë, duan të jenë pjesë? S'e ngatërrova unë. Mblidhen të gjithë së bashku. Okay. Kjo është faza e parë. Po. Faza e dytë, se mos ngatërroni. Faza e dytë është duhet të kalojnë një gjë shumë të tmerrshme, okay. sepse duhet të pinë 2 litra gjak të freskët lope. Po e kuptoj, që kjo është një fazë e tmerrshme sepse jo të gjithë. Jo të gjithë mund ta përballojnë sepse nuk Po pra që kjo domethënë kjo është faza e parë e eliminimit. Po pra. Po. Nëse ti ia del mbanë kësaj faze. Kush e përballon të pijë 2 litra gjak të freskët, kalon te faza e dytë. E dytë dhe përfundimtare. Ka raste që vdesin që aty. Jo se vdesin, por kanë probleme me me stomakun aty. Me probleme me stomakun. Çaj, okej një gjë. Po normalisht, në fakt e di se çka kanë. Nuk është për shumë sa i vret mendjen. Se po mundom se më çam mund të kem. Mos më është bërë ndonjë gjë. Po kjo tregon që nuk janë aq të fortë, sepse duhet të jesh shumë i fortë që t'i arrish zemrën një vajze në Etiopi. Kështu është rituali donga, Blendi, nuk e kam shpikur. Okej, donga. Tani faza faza e fundit është që ata që e, e kanë kaluar fazën hmm. fillestare marrin një shkop të madh. dhe duhet të rrihen me njëri-tjetrin deri në vdekje. Domethënë njëri fiton. Jo vetëm njëri, po gruan, ai fiton. Ajo Jo, se mund të ketë disa dhe për shembull varet se me kë të qëllon. Blendi, Maldini kush fiton? Ose domethënë ai që mbetet i fundit, ai fiton nusen. Po, dhe po, çfarë pra, do? Jo, ai kanë edhe shumë të fundit. Po, mund të ketë disa, jo vetëm një. Rrahje me kopaçe. Është e tmerrshme. Është e tmerrshme. Po tash më fal. Prandaj, prandaj, prandaj gratë etiopiane ankohen që kanë burrin gjysmë njeriu po. Se normalisht si të ketë kaluar gjithë ato ai se se mirë aty. Ti ke 2 litra gjak lope. Po, ti të rrahur e ke. Kjo tregon që ai mund të përballojë gjërat uh, në jetë, prandaj është kjo. Tani sipas këtij rituali. E di la, e do për vrasje, e ke. E do për të ngulur gozhdë, e ke. E do për të pirë gjak, e ke. Ke për të gjitha. Çfarë mungon? Jo, kjo është e vërtetë. Duhet të jenë, duhet të jenë element gocash, dua të them. Duhet të jenë. Mirë, ëm um, javën e kaluar, miq mhm. dashur, mm -hmm. ne në klubin e mëngjesit ju mashtruam për diçka. Për çfarë? Ju thamë që dhe sot thamë që kjo ndjes. kjo është kënga që ku diun se çfarë do të jetë po, kënga e, e botërorit. Botërorit. Kjo është kënga që do të jetë kënga e botërorit. Jo ajo që ju thamë javën e kaluar. Javën e kaluar. Asnjë s'e dini me siguri se cila ishte. Kështu që ta dëgjojmë tani. Kjo quhet Hey Albania, it's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Atëherë, në fillim fare, miq dashur, kuicin, pastaj gjën, do t'i kthehemi edhe gjës. Patjetër. Po qeshim për. Të dashur, gjën në fillim. Okej, okay, atëherë, meqë meqë unë do gjën, vazhdojmë me gjën. Atëherë, për gjën. Gjëja miq dashur është në një copë letër këtu. Mhm. Dhe ju do ta gjeni se çfarë është. Jeri që në fillim ka thënë se është drejtkëndëshe, dhe se është e grisshme. Ka thënë thën që është një abone, një faturë, një kartë jo. krediti. Një abone faturë dhe kartë krediti nuk është. Po si mund ta vëmë rrogën aty? Rroga jo, jo. Rroga jonë do ngrit e lehtë. Jo zotëri. Është një gjë e cila çdo shtëpi ka një të tillë? Po, patjetër. Okej, okay, çdo shtëpi ka një të tillë miq dashur. Dhe uh, me një histori që ti ke treguar pak ditë më parë, Nga java e kaluar po? i bashkon, është një vend që i bashkon të gjithë. Nuk ka rëndësi mosha, A, ah, nuk ka po. rëndësi veshja. Ajo rradha e famshme që ishte parë. Ajo Pashë një rradhë para ah, ca ditësh, për cilën po, po tregoja. Po, në në atë rradhë ishte një eh, një grup njerëzish me të dhëna të ndryshme, demografikisht ishte shumë e përzier. Mm -hmm. Ca goca të bukura të reja, ca burra pleq, një djalë pak më tutje, një mesoburrë. Ca goca në pushimin e drekës. Më kupton domethënë, thashë, po ç'është kjo rradhë e gjatë me njerëz kaq të ndryshëm nga njëri-tjetri dhe e gjeta që ishte rradha aq e gjatë sa të duhet okay. shumë kohë për të pritur. E kuptoj. Okej, okay. kjo është një është një është një gjë për mua mujore domethënë një ritual. Dhe të gjithë nuk është për të. Kujdes një gjë, miq dashur, drejtkëndëshe ato tjerë e grisshme. Njëherë në muaj duhet ta përdorni dhe nuk i shpëtoni dot. Nuk i shpëtoni dot. Kjo është e vërtetë. Po, po kanë në Shqipëri për shembull, ka që s'e përdorin asnjëherë. Normal. Po nuk doja ta merrja. Nuk e përdorin asnjëherë. Por që kam përshtypjen unë që kjo quhet... Merren masa po, pastaj. Po, po, po merren masa. Thonë që do të merren masa. Thonë që. E, meqë ra fjala ato furrat e... e furrat e krujës janë hapur sërish. A, ah, pra? të... Djegia e gomave, furrat oh. e gëlqeres, po? Wow. Po, po, po, po. Pastaj, mbani mend aksionin e famshëm. Mbaj mend, mbaj. Që ashtu po janë hapur prapë, janë hapur prapë. Mbaj mend dhe protestat. Kanë kanë rilindur furrat në në Krujë oh, dhe kanë filluar të qesin prapë tym të zi gomësh në drejtim të kryeqytetit, kështu që kanceri është në ajër pranë jush, uh, gjithçka si më parë. Ja që gjërat shkojnë në vendin e vet pra. Vota është rrobë. Kapeni do që trotuar. Çu, kujtoni për ato furrat. Mirë, uh, se siç ka thënë uh, do doje ti për shembull që para se të futeshe në operacion kirurgu yt, të... pinte një gomë. Pinte jo. një gomë nxirje kështu. Jo, nuk do doje. Okej. Okay. Kujt me seri? Dhe cila do të jetë tematika? Për pim pim pim pim kjo tematika është matematikë nga vendet e ndryshme. Dakord. Matematikë nga vendet e ndryshme. Kujdes. Uh, e para është kjo. Duam numrin është do të ketë një veprim matematik. Mm -hmm. Këtë një farë veprimi para matematik është ky. Numri i vijave në flamurin amerikan minus numrin e ngjyrave në flamurin francez. Sa del? Wow. 069 2070222 dërgoni mesazhin tuaj pa harruar dhe emrin për çmfitues. fitues. Numri i vijave në flamurin amerikan minus numrin e ngjyrave në flamurin francez. Mm. Çfarë mm. na del? Dhe për kuicin e fundit është 10. 10. 13 vija në flamurin amerikan, miq të dashur, 3 ngjyra në flamurin e Francës. 10 13 minus 3, pra. Shumë e lehtë. Okay, Beni fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. Mirë, faleminderit shumë. Filmat në Cineplex të enjten do të jenë X-Men Days of Future Past, që është edhe në 3 dimensione. E filmi tjetër është Invisible Woman, gruaja e padukshme. Dickens. Okej. Okay. Faleminderit Olta. Pak erza, vampir. Do ta mbyllim emisionin këtu miq të dashur përpara se të vjellë dikush. do të jemi sërish nesër në Club FM në 104. Ju përshëndesim fort. Mirupafshi. Ju lumtë. Ciao. Kalofshi bukur.